upprop i sina kokonger kunnat styra en hel befolkning bestående av miljoner människor som man har knutit handen i fickan i så många år? Jo, för att de har kunnat. Men ni är också ett bevis på vad, vad, vad, är det som gör att ni står här och känner hög energi? Vad är skillnaden på er och alla andra som ligger hemma och sover? Tror ni? Ja, precis va. Och när man har liksom sparkat på en tyst tiger eller en tyst hund tillräckligt länge så kommer den så småningom bli förbannad. Ja. Och det här säger man då från håll att Nej men titta nu, alltså, nu börjar ju svenskarna bli lite arga och det känns ju onaturligt. Vilka ismer ska vi kasta på alla som blir förbannade? Ja men ni kan ju se det som hände i Tyskland. Jag menar, det är direkt att man pekar till höger, till höger, till höger när människor blir arga och upprörda över att flickor blir våldtagna, människor blir mördade och man demonterar tryggheten. Har vi inte rätt att bli förbannade? Är inte det en naturlig känsla? Jag har suttit i det slutna rummet med, med fotbollshuliganer, jag har suttit där med journalister också. Jag har haft massor med journalister som kommit till mig och ska jobba med sin självkänsla, sina relationer och allt det här. Och jag har ju hört så mycket berättelser i och med att jag själv har varit åtta år på Radio P4, jag har jobbat åt TV4. Och jag menar, jag har varit där inne, men jag har sett de dubbla vågskålarna allt för mycket. Och jag vet att alla de här uppropen som eh, Kjell Bergqvist nu satte igång... Ja. Varför gör de det här nu, exakt nu? Jo, jag vill tillbaka till rampljuset. Jag vill vårda mitt varumärke. Och det som inte händer mig, det händer ju inte där ute, så jag kan känna mig trygg. Och det är det här som är så bedrövligt. Jag menar, om vi har nu tittar på, jag vill prata lite om det här med tryggheten och framförallt så har jag jobbat över 20 år med polisen, coachat dem, hjälpt dem och jag har väldigt många vänner som är poliser och jag kommer själv från säkerhetsbranschen innan jag gav mig in på relationer. Nej, men tittar vi nu på vad lösningarna som politikerna från de andra partierna kommer med, lite mer fotboja och lite mer husarrest kanske. Lite visitationszoner kan vi införa. Ja, men det är ju jättefint. Nu har löst problemet, rösta på oss. Men problemet är ju att det kanske inte funkar den här gången heller. Det är bara ord. Exakt! Vi har sett den här stenen som man har liksom tryckt ner över sanningen och det som pågår. Man har i lugn och ro kunnat bygga en dold agenda som har pågått så otroligt länge. Men det har ju liksom sipprat ut nu. Expressen, Aftonbladet, Uppdrag granskning har tvingats erkänna och kartlägga vad våldtäkterna beror på. Och fortfarande sitter Anders Lindberg på Aftonbladet och säger att det är råttor i pizzan vad man än säger om verkligheten. Men det är bara det att jag erbjuder de här människorna, kan vi inte ta en tur till förorterna så kan ni få träffa de familjer och människor som jag träffar så eran bubbla kanske ruckas lite i alla fall. Nej, det vill jag inte. Nej, jag vågar inte. Utan jag vill sitta kvar i min rosa bubbla, dricka rödvin och skriva lite osanningar och lite annat. Men det spännande är nu, vad jag känner, det är liksom att folk har vaknat. Jag har aldrig hört så mycket människor som säger att jag har ledsnat nu, jag är förbannad. och Jag säger det är en normal känsla. Herregud, jag är uppväxt i en finsk kultur där man liksom Satanan! Ryssen kommer! Ska vi, ska vi rymma eller? Nej, vi slår tillbaka. Och det är det som jag tycker också Alternativ Sverige står för. Som de tidigare talarna har sagt, vi går i en uppförsbacke, men det är bara att fortsätta att klättra. För förr eller senare når vi upp på toppen, eller hur? Jag har träffat våldtagna kvinnor, jag har träffat eh, utsatta, jag har träffat Alltså, det jag vurmar för, det är alla människor som bor i det här landet som har valt att bidra, som också far illa. Och jag menar, beteenden har ju ingen hudfärg. Och när vi pratar om, eh, alltså jag har fått höra, höra frågor som Jaha, AFS, ska de utvisa alla finnar också? Ja, men då åker väl jag med också. Och Rasmus åker ut och våra italienska vänner, bye bye. Men jag menar, det är bara svart eller vitt i de här huvudena. Det här handlar ju om att selektera, alltså sålla agnarna från vetet. Jag brukar dra den här jämförelsen med att svenska, Sverige som en krog där man inte hade några dörrvakter. Man släppte in alla gäster, man tog inget ID och sen ska man kämpa med att få ut allihopa. Jag menar, hur funkar den logiken? Den går inte överhuvudtaget. Utan den här stenen har vi vågat lyfta på nu och jag upplever också att det, vi börjar se vad som krälar under. Vi ser hur eh, en eh, islamist inom MP i Botkyrka försökte muta Moderaterna med 3000 röster om ni ger dem ett bygglov till, för en moské. Ja. Vi ser så mycket bedrägerier. Vi ser så mycket saker som händer. Jag menar, jag har fått på pälsen för att jag krävde ålderstester för afghaner. Varför gjorde jag det? Jo, jag var på asylboenden och såg skäggiga män som påstår de var 17 år som dessutom våldtog riktiga barn på asylboendena. Jag menar, att se verkligheten som den är. Igår blev jag intervjuad av dansk radio här i Stockholm som bevakar valet. Och det är som att andas frisk luft, för de säger ju hela tiden Nej, ni är inte kloka här. Och jag fick ju liksom prata om hur jag upplevde svensk media funkar. De bara sitter och skakar på huvudet, de här äh, dansk statsradio. Så att jag menar, när man kommer utanför den här bubblan och tittar utifrån så ser man ju att det har varit väldigt isolerat. Vi har liksom vurmats in i den här tryggheten. Och sen så har vi hela tiden haft det här höjda rasistkortet. Jag mötte det här rasistkortet första gången runt 85-86 när jag jobbade som säkerhetsansvarig på krogarna. Så fort jag bad en, en invandrare om en legitimation, då kom direkt det här, är du rasist? Jag bara, nej, eh, samma regler gäller på den här krogen för dig som för Svenne. Nej, du är rasist. Så vi var till och med anmälda när vi ut, alltså tog ut invandrare som körde det här beryktade taharush. Redan på 80-talet såg vi det, hur man hoppar in på dansgolvet ett gäng och sen så håller man på att kladda på en tjej, sen hoppar man tillbaka. Så vi var ju tvungna att liksom ta ut allihopa. Då vart vi polisanmälda för rasism. Eh, och när jag jobbade på försäkringsbolag som skadereglerare ringde människor eh, från förorten. Jag råkade jobba i västerort. Ja, men då var det samma sak. Varenda dag fick jag höra att jag var rasist för att jag inte kunde ge en eh, hyrbil för de saknade en försäkring. Och det är det här som har bara fått växa upp. Och när jag till slut frågade de här invandrarna, var har ni lärt er det här begreppet rasism? Nej, men det är den där tanten på SOS där som sa att om inte får rättigheter, då, då är de rasister. Så att man har ju så effektivt lyckats. Och tystna. Ja, typ. Eh, men jag vill, alltså ni är ju förebilder och jag tror på att när man tänder en lampa i ett mörkt rum så blir det ljust och då kommer man också avslöja dammet som ligger i hörnen och så kan man ta sopborsten och sopa upp den och kasta den i papperskorgen. tillbaka här vill återinföra tryggheten. Och när jag följt polisens arbete i 20 år, jag menar det har demonterats kraftfullt. Man sparkade alla kompetenta chefer. Man satte bandhundar till Eliasson. Och som jag hör från poliser idag, Anders Thornberg trodde man skulle bli ett lyft för polisen, men han är väldigt, väldigt tyst. Hur många här har hört Anders Thornberg sitta i tv-soffor och berätta vad han har för plan för att lyfta polisen? Mm, det har varit ganska tyst. Ja, precis. Eh, en molgam är han. Men det är ju det vi måste förstå, att det vi ser, det är verkligt. Och vi kan ju inte låta som Einstein sa, erfarenhet är kunskap, resten är bara information. Vi kan inte ha teoretiker som aldrig besöker verkligheten, som styr över er, som verkligen har varit med om umbäranden, haft svårt att betala hyran, för ni har inte 162 000 i månaden. Alltså vi har hela tiden känt att vi har fått gå igenom vedermöder. Och ingen människa jag träffat som varit med om de svåra sakerna i livet röstar på Vänsterpartiet. Utan det är framförallt människor som verkligen har vaknat upp och vågar visa att vi är arga. Det är dags att ta upp den där näven i fickan, lyfta upp handen och säga Vi vill ha trygghet i det här landet! Ja. Därför vill jag att ni allihopa också sprider er energi. Ni sprider er energi. Lägg inte energi på människor som vägrar att lyssna, för ni kan inte förändra dem. Men genom att vi samlas och kommunicerar med varandra där det finns öppna dörrar och vi blir fler och fler, då kommer de bli väldigt, väldigt ensamma. För att när vi istället, det är mycket enklare på Facebook när ni får hatkommentarer säga säger så här, blockera. Så, än att försöka gå in och debattera. Jag har massor med människor som liksom säger, kan inte du skriva så här, de skriver så dumt där, kan inte du gå in där och kommentera? Jag bara, här, varför ska jag lägga energi på dem? Man ska inte kasta pärlor för svin! Vad jag lovar i min roll, det är att vi ska föra in sunt förnuft, ödmjukhet och en jävla massa sanning och utmaning in i Sveriges riksdag. Det är enda målsättning vi har. Och om inte politikerna vill komma ut i verkligheten så får väl vi föra in verkligheten i riksdagen och se till att den blir en, samma, en balans mellan oss och dem. Återigen, jag tjatar om det här. Folkstyre, det är vad demokrati betyder. Och det innebär också att politiker är folkets tjänare. Och vi inom AFS lovar med heder och samvete, ta våra huvuden annars, om vi sviker, att kommunicera med er och låta er vilja styra hur vi leder det här landet till ett nytt land med trygghet, med jämställdhet, och bort med allting som är kriminellt, islamistiskt eller människor som har kommit hit bara för att ta våra bidrag. För Thomas Tobé som eh, från Moderaterna sa helt rätt, Sverige har blivit världens bankomat och det är dags att stänga den bankomaten för omvärlden. Så fortsätt att hålla hög energi och sen tar vi verkligen och river dörrarna in till riksdagen och sen så låter vi sunt förnuft börja styra det här landet så att vi faktiskt kan få den stolthet tillbaka som vi en gång i tiden hade. Tack för mig. På söndag tar vi sunt förnuft till Sveriges riksdag. Vår nästa talare kommer från Uppsala. Han har eh, en examen i, eh, språkvetenskap från Uppsala universitet. Han är kasinoinspektör och Alternativ för Sveriges starke man i Uppland. Joakim Isheden! Sveriges riksdag är ett hönshus. Det blir inte mycket gjort på dagarna, men kackla, det kan de. Och så har de byggt upp med hönsnät runt omkring så att ingen annan ska kunna ta sig in. Men nu står det ett nytt parti där utanför. Har ni sett dem? Det finns ett hål i hönsnätet och där kommer vi att ta oss in. Och de som står där utanför, det är Sveriges återvandringsparti. Det är Sveriges antietablissemangsparti och det är Sveriges nästa riksdagsparti. Och då, och då frågar sig vän av ordning, kommer de inte bli som de andra hönsen? Men den som tror att vi inte kommer att göra någon skillnad i Sveriges riksdag har aldrig sett en räv släppas in i ett hönshus. Vi är räven och vi ska plocka de politiskt korrekta hönsen. Men ingen har sagt att det kommer att gå enkelt. Till att börja med är hela Sveriges valsystem riggat emot nya partier som vårt. Jag talar då främst om det faktum att de etablerade partierna får sina valsedlar utlagda i samtliga 6 000 vallokaler i hela landet, plus förtidsröstningslokalerna. Medan vi, de ideella krafterna, vi får åka runt och fysiskt placera ut våra valsedlar i alla dessa lokaler. Men det finns en aspekt som de inte har tagit hänsyn till. Och det är att medan de har det systematiserade valfusket på sin sida så har vi något mycket viktigare på vår sida, folket! våra 1500 aktivister och ytterligare tusentals vänner till dessa som hjälper till på valdagen, som har hjälpt till under förtidsröstningen och från hela partiet vill jag bara säga att vi är tacksamma från djupet av vårt hjärta för allas era insatser. Ni är hjältar! För det sitter mycket djupt rotat, det här systematiserade valfusket i Sverige. Ta Älvkarleby kommun i norra Uppland till exempel, där eh, jag själv har varit med och lagt ut valsedlar. Inte nog med att man behöver komma dit i början av förtidsröstningen och lägga ut sina valsedlar. Varje dag när förtidsröstningslokalerna stänger så plockar de undan så att ställen blir tomma och sen ställer upp de andra partiernas valsedlar nästa, vid nästa öppettider medan alla icke etablerade partier får åka dit var eviga gång som vallokalen öppnar. Och sen när man påpekar detta för valnämnden i Älvkarleby kommun, tror ni inte att det sitter en sossetant där då och ger ett nonsenssvar? Ja, vi har beslutat att göra så här i år, för att i år gör vi så här. Och så ringer man till Valmyndigheten och frågar om de har några synpunkter på det här förfarandet. Och då säger de bara att ja, valnämnderna ute i kommunen, de är egna myndigheter, så de får göra precis som de vill. Så det sitter socialdemokrater överallt och håller varandra om ryggen i sin strävan att hålla nya utmanande politiska krafter borta. Vi har ju valobservatörer från OSSE här i år. Och vi har ju kontaktat dem, givetvis, för Karin Wanngårds fusk. Och det är min förhoppning att de ska tvåla till sossetanten Karin Vangård riktigt rejält för det som hon har ställt till med här i valrörelsen i Stockholm. Det sitter en politiskt korrupt majoritet i Stockholms stadshus och försöker stoppa Sveriges nästa riksdagsparti från att hålla sin valfinal här i Kungsträdgården. Men hur tycker ni att det gick med de försöken? Vi är här i Kungsträdgården idag! Jag läste att även Sverigedemokraterna har kontaktat de här valobservatörerna. Men de hade inte egentligen så mycket synpunkter på själva valsystemet i sig, utan den frågan de valde att lyfta var att deras företrädare har blivit överfallna. Och det här är naturligtvis otroligt hemskt. Vi har sett det över hela landet. Eh, företrädare för Sverigedemokraterna och för oss som blir överfallna av vänsterpatrask och invandrargäng som står och kastar sten och grus på våra företrädare på torgmötena. Och det är hemskt. Men det är en fråga för den svenska ordningsmakten. Det är inte en fråga för internationella valobservatörer. Att svenska polisen inte håller kontroll under torgmöten i Uddevalla och Nyköping är ingenting som de internationella valobservatörerna egentligen kan göra någonting åt. Utan det som de utländska valobservatörerna kan göra är att de kan gå ut och fördöma det svenska systemet och bekräfta vår bild av att träsket måste dräneras. När vi bestämmer i det här landet, då kommer vi att ta fram ett nytt valsystem. Vi kommer att dränera valsystemsträsket och införa ett rättvist valsystem. För i detta nu står våra grannar i Finland och Danmark och skakar på huvudet och suckar åt att vi kan ha ett så föråldrat och orättvist valsystem. För i deras länder, ja, där har man följt sitt sunda förnuft och har en valsedel för alla partier. Så att folk kan ta sin valsedel, gå in bakom eh, de här skynkena och sätta sitt kryss eller skriva sitt nummer på den kandidaten man vill rösta på. Varför ska det vara så svårt att ha ett rättvist valsystem även i Sverige? Hur kan det vara så svårt? Det är så enkelt, men ändå så svårt för de politiskt korrekta, som Gustav Kasselstrand brukar säga. Och det ligger verkligen mycket i det. När vi kommer in i riksdagen så kommer vi att driva frågan om ett rättvist valsystem och jag hoppas att ni alla stöder oss i den kampen och hjälper oss in i riksdagen. Tack så mycket Kungsträdgården, tack så mycket för mig. Det var en, det var en ära att få tala för er. som har kommit hit från Belgien. Han är parlaments, eh, före detta parlamentsledamot i Flandern för Flams Belang. Frank Kreilman. Hallo Kumsam, hallo Stockholm, hallo Alternativ för Sverige. That's about the only Swedish we're going to hear from me today. The step after Skål. Dear friends, it is a great pleasure to speak here today and I thank Gustav Kasselstrand and his team for the invitation. I was in Sweden a long time ago, several times, and it's good to be back. It's also not good to see how Sweden has changed and not for the better. Like you have elections, by the way, in two days. I have local elections in Belgium in about a month. And I, can, I cannot gain votes in Sweden, but I think it is useful and necessary to visit and support fellow Europeans and talk about the struggle we all have to face. The old struggles, the old struggles, friends, amongst European nations are mostly over. Today, Europeans must stand shoulder to shoulder to face an evil that will destroy our civilization if we do not stand up and fight it. And that is what you are doing here today. So I am very glad to be here with you. I also know and experienced how hard it is to start something new and have the first successes. I know what it takes to run against the stream, and certainly against the mainstream media, who, to say the least, do not like people like us, normal people. I also know how the situation in Sweden evolved, how your hospitality turned against you, and some of your guests, a lot of them, misuse whatever they can misuse. I know about the loads of so-called Syrian and other refugees that come to Sweden to take advantage of your social system. I knew about the abuse and killings of women, which makes Sweden the rape capital of the world, closely followed by the country of Madame Wirschappendas. By the way, I have been to Syria and Iraq the past year several times. I was in Aleppo and Mosul. When I look at the boats that cross the Mediterranean, I saw a lot of black African men. I did not see any black people in Syria or Iraq. Maybe that's because they are all in Sweden. <laughs> Dear friends, it always makes me happy to socialize with like-minded European comrades. And like-minded comrades, we are. We are the ones who do not want to forget our European culture, our national identity. We are not those who want to embrace a strange, old-fashioned, even weird religion. On the contrary, we want to defend our European heritage and put Europe's norms and values first. That's why I am very glad to be invited by IFS. Our fight in Flanders and Western Europe is also your fight, just as it is the fight of many other European peoples and nations. We are friends in a common struggle for the preservation of our European civilization with its precious traditions. We are the international of the patriots, if you want, against the Islamization of Europe. Our parties and movements embody the resistance of all Europeans who are opposed to mass immigration and Islamization. In this capacity, we represent the voice of the silent majority of Europeans. And yes, we call the beast by its name. The beast is Islam. Point. Islam is a conquering religion that intends to destroy democracy and replace it with a Sharia-based Islamic dictatorship. There is no doubt that Islam is determined to capture all of Europe. Islam is like a predator, always ready to attack the weakest victim. The European population is aging and dying, constantly being blinded by the multicultural away with us ideology. Multiculturalism undermines the identity and demographic resilience of a people and a civilization. Not only does Europe commit suicide in the demographic sphere, but we no longer dare to stand up for the norms and values of our European culture. Europe, Europe ends where multiculturalism begins. Dear friends, Islam has declared war on us, not now or yesterday, but about 14, 1500 years ago. The terrorist attacks in New York, Washington, Madrid, London, Brussels, Paris, Berlin, and so many other cities around the world are just a reminder to what our ancestors had to endure. In 732, my Frankish ancestors destroyed Islamic invaders in Poitiers and threw them back to Spain. It would, it would take another 700 years to bring them back to the other side of the Mediterranean where they belong. In the meanwhile, we had to reconquer the Middle East and Jerusalem. A coalition of Europeans stopped the Islamic Ottoman Empire before the gates of Vienna in 1683. I can go also sometime. I can go also time. This is our European history with Islam. It is always be one of bloodshed and conflict, nothing else. Islam has been fighting Europe and the West for 14, 15 centuries. Our ancestors kept them out and put them back where they belong. Were our ancestors all wrong? Were they all fools? Were there no reasons for these wars? Did they, not, did they die for nothing? Did they really die for nothing? If you look at the policy of the European Union leaders today, they did die for nothing. Instead of closing the gates, the Euro elites opened the gates and let everybody just like that in. And friends, of course there are good and peace-loving Muslims, of course. You all know them, they can be good and nice neighbors. But most Germans are peace-loving people but Hitler killed millions. Most Russians are peace-loving people, but Stalin killed millions. Most Chinese are, are peace-loving people, but Mao killed millions and can go on for, for some time. So what does this teach us? Peace-loving people do not matter. And when you have 1.4 billion Muslims on the planet, and 40% of them in graduation thinks Islamic State is doing a good job, then Stockholm, we have a problem. Muslims only align what has been written in the Quran and follow Muhammad's slogan. For them, is the word of God, the word of Allah. The word of Allah cannot be doubted, cannot be changed. However, Muhammad was a warlord who defeated and silenced his enemies with violence, weapons, and excessive bloodshed. He was, in fact, unable to write. So, sitting very long in the sun of the Arab desert, he must have received the facts from heaven called the Quran. And that book from centuries ago is now the basis for conquer, for bloodshed, a concept on building a society. Very, very, very weird. The Quran calls for the fight against all non-Muslims and all what European civilization stands for, enlightenment, modernism, humanism. It's weird though. Muslims flee from all the places where Islam is a state religion. They flee, flee to Sweden, to Flanders, to Germany, to all these places looking for a better future. They got social housing. When unemployed, unemployed, they were helped getting a job or social welfare. They got good education and everything West, our Western society has to offer. Even more than the indigenous people or than our own people. And then when they become a major part of that society, they want to change that society in the same society they fled from. They want to make our society like the hellhole they fled from. It makes no sense, but that's what they do. Dear friends, do not let anything persuade you, and you will not, I'm sure. Moderate Islam does not exist. These are not my words. These are the words of the Turkish Prime Minister Erdogan, you all know him, and I quote, there is neither moderate nor radical Islam, there is only Islam. Today, friends, Islam is using other means. They are using demography as a weapon. Gaddafi once said, Allah will grant us victory in Europe through the bellies of our women. After, of course, he was offered a free taxi to Allah. Shit happens, you know. It's, uh, the, the declining birth rates among the native population of Europe have led to a rapid shrinking of the, uh, the indigenous population. By contrast, the number of non-Western foreigners in Europe, mostly Islamic, is increasing very rapidly. This is due to their high birth rates, you all know that, and the constantly new waves of immigration. While the immigrant population is on average very young, all Europe is getting older and older. Brussels, I live 25 kilometers from Brussels, Hellas, the European capital, now currently has 57% of foreigners, and both in Brussels and in my own hometown Mechelen, it's very close by, Mohammed is considered the most chosen first name for newborns, and you know where we're going to then. Demography and mass immigrations are making our cities into casbahs, where the people that build these cities feel no longer safe and at home. In the same time, the mainstream media and the Euro elites in Brussels undermine the strength of the European nations to defend themselves, at least in West and Northern Europe. In Middle and Eastern Europe, it's a different ballgame. They saw the mistakes we made and they closed their borders. Hungary and Poland and the most of the Middle European countries are doing the right thing. The sun rises in the east, but there is also light in the south. Also in Austria and Italy, our kind of political groups are in power. So things are changing. The times, they are changing. Dear friends, I want to end um, with an historical quote from the Reconquista. The Reconquista, as you know, is the recapture of Spain from the Moors from Islam. This recapture of the Spanish Catholic kings ended more than 600 years ago when the last Muslim caliphate stronghold in Europe, Granada, fell into the hands of the Castilians. And the last Islamic king of Granada was called Bo In Swedish, you would say Boabdil, I suppose. Stood up on top of a hill. He stood there together with his mother, who was a European woman by force uh, converted to Islam. And the last caliph of Granada saw the Flemish, my ancestors, and the Castilian troops enter the city, and he started weeping. And his mother spoke the historical words, words, do not cry like a woman over what you cannot defend as a man. And dear friend, Dear friends, why do I tell you this 600-year story? If I observe the situation in Europe today, I do not see a Boabdil, but thousands, even hundreds of thousands of Boabdils. But the Boabdils of this time are not Muslims, they are Europeans, capitulating behind their windows, silently cursing and weeping, while their cities, one by one, surrender to Islam. They curse softly, they cry softly, but they do not react. That's why your fight and our fight is so important. We will react as European patriots. We must ensure that our norms and values, our country and our identity are preserved. Nobody, nobody will do it for us. We have to do it ourselves. We have to act ourselves. Once I spoke with an Israeli politician and he said, if Islamic radicals put down their arms, violence will cease to exist. If Israel lays down its arms, Israel will cease to exist. That is also the reality for Europe. We patriots from Sweden, Germany, Flanders, Italy, the Netherlands, France, Austria, and Switzerland, we real Europeans will never lay down our arms. That is why you are here. That is why you must win the elections. This is your duty to win the election. This is your duty to your children, to your grandchildren. It is your duty to the real Europe. Revive the spirit of the Vikings. Fight and win! Sverigedemokraterna grovt. Även i den här undersökningen är Sverigedemokraterna grovt underskattade på 17,7 procent. Det som är intressant är att nu börjar vi synas, övriga partier nästan 4 procent i skop. Applåd! Alternativ för Sverige är praktiskt taget redan inne i Sveriges riksdag. Vi har givetvis sparat det bästa till sist. Både vår egen pitbullterrier och vår partiledare är kvar. Så vi ses här 15.00. Tack för mig så länge. Yeah. <laughs>